أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وتم التسليم على سيدنا محمد الصادق وعد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين Zahvala pripada Allahu Đelešanuhu, gospodaru svih svjetova. Neka je salavat i salam njegovom prvaku i mijaniku Muhammedu, njegovoj časnoj porodici, ashabima. Gospodaru naš, počasti nas, a nemoj nas poniziti, gospodaru naš. Daj nam ono znanje koje će nam koristiti, a otkloni od nas ono znanje koje će nam štetiti, gospodaru nas, naš. Učini nas od čestiti svojih, uputi nas na istinu pa da je slijedimo i uputi nas na zabludu pa da, se, da je se klonimo. Gospodaru naš, učini nas od odanih robova Tvoji. Amin. Ja rabbi alamin. Prenosi vam iskrene selame magistra Hafsa Kenana Musića izražavam zahvalnost gospodaru što je učinio da budem ovo veće sa vama doista nema ni jednog osjećaja koji bi mogao potpuniti srce od osjećaja da znamo da smo se sastali samo da slušamo riječi svoga miljenika poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wasallam. Mogli smo se naći na mnoštvo drugih mjesta, ali smo se okupili samo radi njegovog hadisa, da učimo svoju vjeru. I zamislite ponos koji, koji bi svako od nas osjetio kada bi se poslanik sallallahu alaihi wasallam sada našao u našem društvu da zna da smo mi ti iz njegovog umeta koji smo njegovi sljedbenici i koji čitamo i izučavamo njegov hadis. I budimo zahvalni toj blagodati. Doista je poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže da spomeneš blagodat je zahvalnost na toj blagodati. Spominjite blagodat da u tabačkom mešćidu ima halka hadisa. Možda će se još negdje proširiti jer je to dobro, a time ćete osjećati zahvalnost da nam je gospodar omogućio da se sastanemo. A da zanegiraš bilo kakvu blagodat, to je nevjerstvo. Kada sam dolazio iz Ilijaša ovdje, razmišljam gospodaru, oni nisu ništa bolji od mene, a ti si me počastio da večeras budem u njihovom društvu i da im ja govorim tvoja ajta i hadise tvoga miljenika pa me uputi da nešto im kažem a onda mi gospodar naupadne mi kuranski ajet vakulu lin nasi husna lijepo ljudima govoriti i sretneš ljude sretneš ljude samo govore loše nastojte govoriti nešto dobro E to je nekakva poruka koja im je u trom trenutku. Vakulu li nas husna, lijepo ljudima govoriti. Lijepe stvari koje vole da čuju. Puno je negativnosti koje, se nakupi. I u tome je da spomeniš blagodati svoga gospodara je zahvalnost. Ona slika i onaj klip one djece iz Somalije. Kada god se sjetim, nešta me ovdje žigne. Gospodaru, koje sam ja dobro učinio, da si meni omogućio da sam mogao jutro da doručkujem, pa da se napijem vode, pa da ručam, pa da večeram, pa da imam da naspijem goriva, pa da dođem u Sarajevo, a ima djece koja umiru od gladi. Zahvalnost stvoritelju na svim blagodatima, nemojte zaboraviti. Zahvalnost stvoritelju na svim blagodatima. Koliko smo sitni u odnosu na našeg miljenika Muhammeda sallallahu alaihi wasallam čiji nas je hadis 14 stoljeća poslije njega okupio govori jedan slučaj došla dva sahaba kod Aisha radijallahu anha i kažu reci nam ova Aisha nešto što će nas iz života poslanika sallallahu alaihi wasallam začuditi ona je zaplakala pa je kazala čitav život poslanika sallallahu alejhi ve sellem bio je čudan. A onda im je počela pričati. Kaže jedno veće legao je sa mnom u postelju, a onda je rekao: ova Aisha, da li bi dopustila da robujem svome stvoritelju?" Kaže, rekla sam, Allahu poslaniće, meni je tvoja blizina draga. Ali ga je pustila, pa je ustao i uzeo abdest i počeo da klanja a onda je počeo da plaće na kijamu, pa je plakao na ruku, pa je plakao još više na seđdi. I tako je ostao na namazu sve dok bila nije zaučio ezan. Upitala sam ga, Allahu poslanić, zašto toliko plaćeš? Znaš da ti je gospodar oprostio sve grijehe. Kaže poslanik salam, zapamtite ovo. Zar da ne budem zahvalan rob? Pa onda sretnijemo one osobe koje ne vide, pa sjetiš se gospodar te dao vid, pa imaš one koje su gladni, ti imaš da jedeš. Sretniš čovjeka koji je gluh, ti slušaš, nema ruku, ti imaš ruke. Koliko je samo blagodati koje ne vidimo zbog toga što vidimo loše stvari. Zato onaj ajet na samom početku وَقُولُ لِنَّاسِ husna Lijepo ljudima govorite i gledajte u ljudima lijepo. Najbolji način zahvalnosti je u dijelima. Kaže gospodar i'malu da Davuda šukra. Zahvalite mi se porodico Ademova dijelima. A najbolja ona djela, kaže poslanik sallallahu alaihi wasallam, su ona djela u kojima smo ustrajni. U kojima, kojima ustrajemo. Pa kada sam vidio da mi je Hafs Kenan poslao da večeras čitamo 147. hadis iz Buharine zbirke hadisa, rekao sam gospodaru ovo je preko stotinu susreta mladih ljudi ovo je istrajno djelo i poslanik sallallahu alaihi wasallam je 14 stoljeća poslije njega više od stotinu puta već okupio omladinu kako u Carevo džami, tako u Tabačkom mesčidu. I to je, to je vrijednost, to je ogromna vrijednost. A iša radijallahu anha nam je također prenijela da Allah Đelešanuhu najviše voli dijelo koje je ustrajno, pa makar ono, makar ono bilo i malo. Hazreti Omer radijallahu anhu jedne prilike vidio je poslanika alaihi selam kako mu je iz kose izdikla sjeda. E, kažu Allahu poslaniće šta je to osjedio Kaže poslanik alaihi osjedila me je sura Hud. A temeljna odrednica sure je Hud Festakim kema umirte. Budi ustrajan onako kako ti je naređeno. Zamislite, poslanik alaihi ima misiju da jedan čitav narod, jedan svoj umet uputi u vjeru jednoga Boga. Velika je to misija. oko sebe ima nevjerstvo, oko sebe ima iskušenja, podmetanja. Gospodar mu objavljuje ajet Festakim kema umirte. Ustraj onako kako ti je naređen. I ustrao je. Da je ne daj Bože, poslanik alaihi selam posustao možda vjera ne bi došla do nas. Kaže poslanik alaihi selam zaista Allah daje vjeru. Dunja, zaista Allah daje dunjaluk i onome koga voli i onome koga ne voli. A vjeru daje samo onome onome koga voli. I nemojte prokockati. Mi imamo vjeru, ali ustrajno nastojimo opravdati to što nam je gospodar. Naša vjera je dokaz da nas gospodar voli. Poslanik sallallahu alejhi je svoju ustrajnost pokazao onog trenutka kada su mu mušrici ponudili i vlast i metak u mek, On je kazao kada biste mi dali sunce u desnu, a mjesec u lijevu ruku ne bih se odrekao. I istrao je do kraja postanih sallallahu alaihi wasallam. Naša je obaveza da ovaj manet vjeri koji su nam ponudili, koji su nam prenijeli naše generacije prije nas, naši roditelji, naše dede, nene, ulema koja je prije nas bila, da taj emanet vjeri opravdamo, da ga prenesemo na sljedeću generaciju. To je u Ustrajnosti poslanik sallallahu alaihi wasallam je odgajao svoje sahabe Sjećate se Hubeiba radijallahu anhu kada su ga mušrici uhvatili. Kako je samo ponosan bio Ebu Sufjan je naredio da ga zavežu, ali da mu ne daju smrtonosni udarac, nego ono ko da ga pati, da ga gađe u noge, u ruke, negdje bi ne bi odmah umru. Ebu Sufjan ga pita, da li bi volio da je poslanik i selam na tvojem mjestu, sallallahu alaihi wasallam, a da si ti kući sa svojom porodicom, osoba odgojena u školi poslanika ali i selam kaže tako mi je Allaha ne bi volio da poslanika jedan trnu bode, a da sam ja kući sa svojom porodicom. Kaže Ebu Sufjan, nikad u životu nisam vidio da neko voli nekoga kao što ashabi vole poslanika sallallahu alaihi wasallam. Onda je tražio da klanja dva rekiata, a onda je prije nego što je preselio poselamio poslanika alaihi salam. Poslanik sallallahu alaihi wasallam je tada bio sa svojim ashabima pa je kazao, alaikum selam, ubej. Kažu asabi, Allaho poslaniće. Šta je to, kaže, Hubejba su pogubili u posljednjem trenutku mi je poslao selam. Mi znamo da poslanik sallallahu alaihi wasallam svaki naš selam primi i svakog četvrtka odavde kada izgovorimo riječi sallallahu ve sellem on ih primi on zna da u Bosni u tabačkom mešidu ima njegov umet koji ga selami i on nama odgovara na taj selam neka je na njega salavati selam jedno pitanje se postavlja zašto je baš gospodar od poslanika toliko tražio ustrajnost da ustraje na tom, na tom dijelu to je ustrajnost je ključ bilo kog djela. Kada neko djelo radite svaki dan, bez obzira kakvo ono bilo, ono postaje dio nas i postaje dio naših osobina, onoga što mi u stvari jesmo. Ako mi hoćemo da naš gospodar bude nama zadovoljan. I svaki dan, ako radimo na tome, onda u tome se vidi naša zahvalnost. Zato je ova ustrajnost u djelima toliko bitna. Kaže gospodar Inna allazina kalu rabbuna Allahu thumma istaqamu fala khawfun alaihim wala hum yahzanun Oni koji govore gospodar naš je Allah i istraju na pravom putu neka se ničeg ne boje i neka ni za čim ne tuguju Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je upitan od jednog ashaba, reci mi nešto što poslije tebe nikog neću morati pitati. Pa je poslanik alaihi selam rekao reci la ilaha illallah i ustraj u tome. Svaka naša riječ ima važnost. Ali riječ la ilaha illallah je posebna. Ona ima najveću važnost. Međutim, treba je potvoriti potvrditi dijelima. Kao što je običaj na halki hadisa, prija čitanja hadisa, proučit ćemo dovu ili fatihu imamu Buhari, onoga koji je zaslušan da imamo zbirku hadisa i da možemo čitati iz nje hadise poslanika alaihissalam. al još uvijek nas poglavlje o abdestu. Abdullah ibn Omer nam je prenio ovaj hadis pa kaže da je jednog dana jednog dana se popeo na krov Hafsine kuće i kaže vidio sam poslanika sallallahu alaihi wasallam gdje vrši nuždu leđima okrenut u pravcu Kjabe, a licem prema Šamu. Ranije ste spominjali da nije lijepo dok se vrši nužda okretati se iz počasti prema Kjabi u pravcu Kible, pa je bolje okretati se u suprotnom smjeru. Međutim, u ovom hadisu koji spominje, koji nam prenosi Abdullah ibn Omer, sin Omera ibn Hataba radijallahu anhu spominje se da je poslanik sallallahu alaihi wasallam u ovom trenutku bio okrenut leđima u pravcu Kjabe a livcem u pravcu Šama i to nam govori samo jedno da ona zabrana koja se odnosi na okretanje prema Kjabi spada na nivome kruha jer je poslanik sallallahu alaihi wasallam viđen u ovakvom položaju. Tako da nije, nije propis haram, nego je propis mekruh. Inače, vodite računa o poštivanju islamskih svjetinja. Vi znate za onog čovjeka kojim je gospodar oprostio samo zbog toga što je našao ime Allaha Đelešanuhu na mjestu gdje se hoda pa je to podigao iz počasti prema gospodaru. I meni je žao sad dok sam klanjao razmišljam o tom događaju, o hadisu ovom koji vodi računa o poštivanju prema svetinjama, pa vidim na džadi ima džamija, ima kjaba, pa mi sjednemo na to. Žao mi, nije to da kažem veliki grijeh, ali na sitnicama se vjernik poznaje. Voditi računa o svetinjama. I znate da je učitelj, da je naš učitelj Ebu Hanife, da mu se gospodar smilije poizmetio je velik umet jednom prilikom kada mu je došao liječnik jer je bio bolestan pa ga posadio u jednom smjeru kaže ne može ovako što kaže noge okrenute prema kjabi pa u drugom smjeru ne može prema kucu, u drugom smjeru ne može tamo je kaže moj učitelj Hama pa je onda sakupio sakupio noge i tako ležao vodite računa o svetinjama ono što je večeras ono što je večeras moja poruka. Budite zahvalni na blagodatima, bilo koji, prepoznajte ih. Tu blagodat opravdajte dijelima posebno ustrajnošću. A ta djela mogu biti, ta dijela mogu biti da vodiš računa o svetinjama poput Kur'ana, džamije, Kjabe i ostali svetinja koji su date umetu Muhammeda sallallahu alaihi ja molim Allaha Đalešanuhu da nas učini od onih koji su iskreni, od onih koji će prenositi emanet vjere na buduće generacije, da nas učini od onih koji se neće oholiti na drugim ljudima, da nas učini od onih kojim će se poslanik sallallahu alejhi na danu sudnjim ponositi i čija će lica od abdesta biti svijetla ako voda. Amin. Wa arsalnaka illa alamin. آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم ربنا تقبل منا كما قبلت من عبادك الصالحين اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين اللهم اجعلنا من عبادك المخلصين اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم رب ربنا إننا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين الفاتحة Selam alaikum, halalka.